ਮੁਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁਣ ਸਹਿ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕਿਸਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਵਰਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਵਰਾਂਦੀ ਕੋਲ ਦਰਦ ਅਦਾਰਾ ਸਾ ਗਏ ਰਗੂ ਮਦਨ ਵਸਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ